Bai, berrodik darretxon, da, darretxon uh, eh, behitegia kudatzen nuen eh, Gurekin, eh, ahemadeten da, badu, uh, behar, ba, ogoi urte, biziki untsa ezagutzen dira Kristof mm, um, Badu beraz, aniz denbora proiektuak uh, eramaiten dituztela garekin, uh, aurrekin. Eta um, beraz, um, Veronikak bera itaren segida hartu zuen uh, behi kurtsan uh, emaiteko, beraz, iru, uh, irutukietan, garazin, semperen eta bidarten, Eta hor, ba, zuen um, amar urte gauza horiak egiten uh, behi kurtsak emaiten zituela, eta um, ahi batuazen uh, pixka bat uh, muga batera. Beraz, etzakien uh, um, nola egin, gelditu, ahaberitu, eta gure gana dinda, Eranez, uh, ala, bazuela bidarteko uh, toki hori. Eriko euh, etxa prez uh, gauza berri baten muntatzeko bidarten eta gure pixka bat gure laguntzaren uh, seka dinda. Eta gu uh, biziki untsa um, da, zenta mm, guk badugu uh, proiektu aski zabal bat eta orokor bat deitzen duguna uh, lurra kabalaketani, beraz hori da mm, euh, ikertzeko edo euh, gogoetatzeko uh, gai orokor bat eta barnean anitz proiektu sartzen dira. Beraz, uh, pentsatu dugu gizakiak, emazteak eta gizonak eta kabalak lotzen alzituen uh, eh, uh, ikusgarri bat sortzeko parada ezin obea zela ala, toki hori ukaitea, uda oso, oso batez bidarten. Erra nahi du, animalia, izendatu duzu hau? Bai. Ikus... Edo ez bakarrik, animalia naiz eta lujadut maite gertzena, erran aldi hori. Bai, beraz, uh, eh, egan aldi hondi, eh, hartu dugu eh, Bitoriano Gandiagaren poema batetik. Poema hori deitzen da animalia naiz eta luja dut baite. Eta ipatzen du animaliak, abereak, kabalak dituen uh, ahemanak uh, beraitamekin, lujarekin, janariarekin. Eta bai, ikusgarria sortzeko, uh, zinez hori bat izan da poema hori, hortako uh, uh, behiz da, beraz, ikusgarri den moran badakantu bat... Hortan oinarritua, gure komunikazioan ere da poema hori. Hor badira, dantzariak, kantariak eta bereak nola ez, eh? Bai, nola nahazten da hori guzia? Ez eh, da sekulan ikusi horak horik undaren? Ez, hemen, hemen uh, biziki guti, ikusi da. E, bai, be, beraz biztan da ikusten zen lehen e, bi kurtsetan edo olako gauzetan, baina etziren ez ziren e, kabalak eta jendeak elgarrekin agiri, elgarrekin zerbait sortzen. Zen gehiago hor... Uh, Lehiak eta bat, kasi bai, bat besen kontra. Bai, lehiak eta zen eta kabala edo abera ikusten zen, uh, zinez ikusteko, etzen berar gitan ezagia zen... Uh, bai, lehiaketa hori argitan ezartzeko. Eta guk eh, horrekin uh, nahi, ginuen zinez eh, bukatu. Beste gauza bat erakutsi. Abera nahi ginuen zinez uh, gizakiaren eman. Eta hortako, bai, uh, ikusiko dute jendek programan, uh, bat izenak, eta bai kabalen izenak. Eta izanen da sorpresaz, eta beste batzu gehitu dira. <laughs> Programa ateratzeko arduan ez ginituen aktore guztiak e, atseman, beraz, beste batzu izanen dira ere. Ah, eta gio, lan bat izan da, ordean, dantzari eta abere horien artean, ere, kantari? Euh, bai, izan da, animaleko lana, zen da, berzen uh, elkarretaratzea sortu, dantzarien eta dantzaria eta musikarien eta kabalen artean, beraz, etziren ezagutzen. Dantzari batek, bazuen, uh, badua kristoin beldurra zeldietaz, Beraz, eh, ba, behar da, ala, fin, aniz denbora hartu du uh, denek uh, untsai zaiteko uh, betan. Eta beraz bai, uh, dantzariak pasaituzte horrenak eta horrenak uh, aberekin, ala uh, ikasteko uh, nola unkitzen zen zaldi bat, uh, zer etzen txekulan egin behar, nun, norat begiratu behar zen. Eta, eta bai, mm, egin dute animaleko lana ere zinez ka, kalmatzeko sartu entzin uh, eh, pista erdira, eta ez da fini lan hori. Animalia ertan duzun bezala. Bai, animalia, bai. Naiztik hasi da, hau, guzia? Uh, beraz, lehen, uh, lehen egon aldia, espainiz trompatzen, maiatzean egin ginuen. Ikusgarren, uh, zati txobat ikus, uh, erakutsi ginuen gure denbor, primaderan denboraldi azkajaren denboran. Eta hor, zinez biziki hartzun polita ukan ginuen, publikoa numre handian jintzen, uh, eh, euria balin bazen ere. Eta gero hor, eh, pasadugu aste bat, beste haste bat egon aldian bidarten, eta badugu beste haste bat uh, eh, edu astean. Eta gero, ber ikusgarria da beti emanen, eh? Bai, emanen dugu sei aldiz ikusgarri hori udauntan. Uh, beraz, lehena ustailaren emezortzian da, eta azkena agorilaren ogoitabian, beraz, ostegun arratz guziz, behatziak terditan. Ba, ipatuko ditugu balintzak eta nora egin mm. txartelak eskuratzeko. Baina, nahi nuke araikea ipatu uh, eh, lan hori, bon, kudeak eta eh, eh, eta egindute erranduzumezala eh, Veronik eh, Darritxon eta Kristof Iliartek, eta gio badira parte hartzaileak, eh, dan, bi dantzari? Bai, beraz, bi dantzariak dira mm, Joana Olasagasti eta Fanny Marmaiu, beraz, dantza araikea egiten dute, Gero bat ditugu iru musikari eta kantari gazte, beraz Maia Eribagne, Amaia Eri eta Elena Eja. Um, beraz horiak osatzen dute um, hm, jari uh, irukote bat, beraz bada biolontxelo bat, ahabit bat eta alto bat, eta betan kantariak dira, iruneska horiek. Eta zinez da altsor bat, iruko teori zinez eh, da gure deskubritu dugun eh, gauza bat, biziki, biziki, biziki edera da. Mm. gauza junt uh, osoa da. Ez da bakotsa egoiten kokatua bere disiplinan. Eta dena nahazten da, ez da parte bat zaldiekin, beste bat kantuarekin? Uh, ez ez bat zinez dira um, gauza idatzi bada, eta ikusgarri horrek uh, nahi ditu galdezkatu, kabalekin uh, ditugun eh, aheman uh, eh, guziak. Ara, bada maitatzea, bada bojoka, bada uh, zinez nahi dugularik uh, kabala gure menpe izan, hori guzia erakusten du ikusgarriak. Eta bukaeran pausatzen dugun galdera da ez ote gira gu ere kabalak. Mm -hmm. Hori da galdera hundia? Hai, bai, hori da. Uste dut, da kabaletik, ba. <laughs> bai. e, bestia errespetatzen du dena den ikusgarrian. Bai, bai, bai, bai. bai zinez, bai. Ez da mentoaz ber publikoa etorriko ere olako ikusarri bat etarat? Ebe hori da gure parioa ere, zenta nahi ginuke, um, nahi nigin bildu uh, be, tokiko jendeak, emengoak, bai eta ere uh, turistak zenta hor bidarten kostaldean den jendea udan uh, kristoina da, badira, dira ez dakitzon bat akampaliku uh, inguruan, guk uh, lortu nahi ginukena da jende horien uh, elkartzea uh, ostegun haratsetan. Hmm eta gero beste gauza bat proposatuz uh, eh, turiste jere. Ah, nunko katoa izanen da, hori ikusgarria? Um, beraz gertatuko da, uh, uabiako uh, kirol uh, zelaian, hori da bida park konduan. Ados, bai bai, ondartzetik urubil. Bai, ondartzetik bisik urubil. Mm. Beraz, elduen zat uh, txartela amabost eurotan da, eta aurren zat ama eurotan, jakinez, xai urtepekoen zat kitorik dela eta sartzea hanberian hartzen alko da. Bai, hanberian hartzen alda, et, edo linean erosten alda gure webgunean clarenza.org. Eta jateko eta edateko ere uste dut bai, zein dela. Beraz, eh, ikusgarria hasiko da bederatziak terditan, baina sortzietan eh, irekiko dugu txarteldegia eta ostatua, eta ginen dugu soko, ahun goxo bat, eh, ala, uh, abereak ikusten alko dira uh, ikusgarri hain uh, eh, ala, zerbait fendiaten alko da, edaten alko, eta zinez guretzat importantea zen, tokiko ekoizpenekin uh, ala hori, dena osatzea. Ados, ben, mire esker, maite, eta horretara ziko dugu ere eskuali jatietan, jokoetan, uh, alko dituzora txartelak, zuri esker. Mire esker zuri. Uda hon?